Mueve el boom boom, baja el boom boom. Mueve el boom boom, baja el boom boom. Mueve el boom boom, baja el boom boom. Mueve el boom boom, baja el boom boom. otra vez. Acá les traigo un ritmo para los que andan de gira con un ritmo meñaito para que bailen que ya tiene que moverlo. Mueve el bum bum, baja el bum bum. Mueve el bum bum, baja el bum bum. Mueve el bum bum, baja el con este ritmo que para los que anden de gira con un ritmo meñadito para que bailen las pibas. Acá les traigo el ritmo para los que anden de gira con un ritmo meñadito para que bailen las pibas. Los pibes aprender lo que ya tiene que moverlo. Mueve el bum bum, baja el bum bum. Mueve el bum bum, baja el bum bum. Mueve el bum bum, baja el bum bum. Las alborotan con este ritmo que ya les Bum bum, baja el bum bum.